Մակում հնչած ելույթների վերաբերյալ դեռ գնահատականներ հնչեցվելու են, կատարվելու են վերլուծություններ հասկանալու համար դրանց տողատակերը։ Առաջին արձագանքներն արդեն կան։ Հայկական ու ոչ հայկական մեդիա տիրույթում ակտիվ քննարկվում են բարեկամական եւ ոչ բարեկամական երկրների դիրքորոշումները, փորձ է արվում հասկանալ, թե ինչպես են ազդելու միջազգային մեխանիզմները ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Սեպտեմբերի 12-ից հայտնի է, որ ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց նստացույց էր սկսել Արցախի պետնախարարի խորհրդական մարդու իրավունքների իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, ով Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով աշխատանքային գործողումից չի կարողացել տուն վերադառնալ։ Նրան այս 9 օրերի ընթացքում միացել են նույն պատճառով Երևանում մնացած Արցախի այլ բնակիչներ, մեր հայրենակիցները Հայաստանի Հանրապետությունից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին նրանք հետևել են ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի դիմաց։ Արդարացվել են արդյոք հայկական կողմի սպասելիքները, ինչ արդյունք եւ հետագա քայլերը ակնկալում ՄԱԿ-ից հայկական կողմը եւ ինչ է պատրաստվում ձեռնարկել։ Բավարարված է արդյոք Արցախ Արցախի շրջափակման մեջ գտնվող 120 հազար մարդը եւ որն է լինելու նրանց ներկայացնող նստացույցի մասնակիցների հաջորդ քայլը։ Արտակ Բեգլարյանն ասում է, արժեքավոր հայտարարություններ եղել են տարբեր պետությունների կողմից։ Գրեթե բոլոր անդամ երկրները parzորեն ընդգծել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման անթույլատրելիությունը եւ դրա անհապաղ վերացման անհրաժեշտությունը։ Որպես ՄԱԿ-ի միջամտության հրատապ միջոցներից մեկը, ահա հենց այս քննարկման մասին էին խոսում իրենց պահանջներում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի արչեվ բողոքի ակցիաների ժամանակ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Արցախի շրջափակման հարցի երեկվա քննարկումը բավականին ողջունելի էր եւ ձևաչափի տեսանկյունից եւ բովանդակության տեսանկյունից, որովհետեւ գրեթե բոլոր անդամ երկրները հստակորեն գնահատական տվեցին իրավիճակին եւ նաեւ ակնկալիք պահանջ հորդոր ձևակերպեցին հասցեական Ադրբեջանի հանդեպ, որ պետք է շատ արագ շրջափակումը վերացնել։ Այս տեսանյութ դիտումից այո ակնկալիքները արդարացան Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը եւս մակում հնչած ելույթները հասցեական ու դրական է գնահատում ընդհանրության մեջ որևէ պետություն, համենայն դեպս ներկայացված 15 պետություններից չի հավատում եւ չի հավատալու Ադրբեջանի կեղծ թեզերին, թե իբր բնապահպանական նկատառումներ կամ բնապահպանական շարժառիթներ կան այս ամենի հետևում։ Կոնկրետ Իռլանդիայի պարագայում կնշեմ, որ հատուկ նշվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի շրջափակման մասին եւ հատուկ կոչ է արվել եւ Ադրբեջանին անհապաղ եւ առանց որևէ նախապայմանի բացել ճանապարհը եւ համաձայն երակող հողում հայտարարության դրույթների։ Մի քանի երկրների պարագայում եւս շատ հստակ տեսել ենք, որ հողում կա երակոմ հայտարարության, բայց քանի դեռ շրջափակումը վերացված չէ, ստացվում է, որ միջազգային հանրությունն ու նստածույցի մասնակիցները բավարար միջոցներ չեն կարողացել գործադրել Ադրբեջանի որոշումների կայացման վրա։ Մակից ակնկալիքներ դեռ ունի եւ Արտակ Բեգլարյանը, եւ Գեգամ Ստեփանյանը ակնկալիք կա փաստաթուղթ ունենալու, որի մասին Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը հայտարարեց, հայտարարություն ունենալ։ Հույս ունեմ, որ այդ հայտարարությունը կընդունվի, այնտեղ հիմնական ուղերձներն ու պահանջները կձևակերպվեն, իսկ հաջորդ քայլը պետք է լինի ՄԱԿ-ի կողմից եւ ՄԱԿ-ի անդամ, հատկապես անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների կողմից գործնական միջոցների ձեռք առնումը, որպեսզի Ադրբեջանը այս փաստաթղթի պահանջները կատարի։ Այլապես պետք է շատ կոշտ միջոցներ ձեռնարկել, այդ թվում պատժամիջոցներ, որ เป զի առաջին հերթին Ադրբեջանը վերացնի շրջափակումը, երկրորդ հերթին հնարավոր լինի կանխարգելել նմանատիպ կամ նորանոր այլ սադրանքներ ու հանցագործություններ Արցախի ու Հայաստանի հարաբերությունների ու ժողովրդների հանդեպ։ Սպասելիքներ դեռևս կան։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր նաև որոշակի հայտարարություն կլինի նիստի ամփոփման վերաբերյալ, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդհանրակարգային առանձնահատկություններից է։ Ֆրանսիան նշեց, որ հայտարարության տեքստը առաջարկել եւ ես հուսով եմ, որ այդ տեքստը կընդունվի, բայց մեծ հաշվով կարծում եմ, որ նաև սա Ադրբեջանի նկատմամբ մեծ ճնշում է։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը շարունակի այս հանցավոր քաղաքականությունը, ապա կարծում եմ նոր նիստի անհրաժեշտությունը լինելու եւ արդեն բան կանանաձևի ընդունմամբ կամ սանկցիաների կիրառման անհրաժեշտություն Պետք է սպասել, որ Ադրբեջանը հնարավորինս փորձելու է խուսանավել եւ չկատարել պահանջները կամ մասամբ կատարել, բայց պետք է Հայաստանի Հանրապետությունն ու մենք շատ ակտիվ ու նախաձեռնողական կերպով բարձրացնենք նախ հրատապ խնդիրների լուծման հարցը, ապա եւ ավելի երկարաժամկետ ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Արցախում, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարմինների ներկայությունը Արցախում, որը եւ հումանիտար ու քաղաքական խնդիրների լուծմանը կօգնի եւ նաեւ երկարաժամկետ երաշխիքներ կապահ ապահովի որոշ չափով բնականաբար եւ անվտանգային տեսանկյունից եւ մարդասիրական տեսանկյունից Արագ արդյունք դժվար թե լինի, ասում է Բեգլարյանը։ Ամեն դեպքում սա պայքարի վերջը չէ։ Նստացույցի ու ի պաշտպանություն Արցախի ակցիայի մասնակիցները քննարկում են պայքարի հաջորդ քայլերը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։